Ons wil net die verjaarsdag afhandel. Vandag is uh, eh, Fransie van Deventer, sy is hier. Fransie, gaan jou nou nie vra om op te staan nie. Daar, so sit sy daar achter, maar toe maar, ons sal, ons sal weet. Fransie verjaar vandag in uh, Melissa Germes huisen. Hulle is uh, van Port Elizabeth, daar was hulle, hulle luister normaalweg in. En aan woensdag, die 25ste, is het Johan Nel Junior van Christiana. Christiana donderdag Helena Kok, en vrijdag Jeffrey Hunt, en zaterdag Linda Joubert, ek het daar ook hier gesien. Voor julle allemaal sien ons met een baie besonderse jaar, en een goeie jaar wat vir julle voorlee. Ek het nou eh, zaterdag uh, ochend, eh, die ouwe die uh, hierdie vroege morgen oordekking, of die sielsgedacht, of wat noem hulle om ook deesdag, uh, het hy gepraat, maar ek was nog bietje aan die slaap, en ek hoor so, hy praat van Jozefse droom, en ek gaan kyk na Joosefse droom en daar hak een versie by my vast en ons kry dit daar en dit wil ek nou graag vir julle manne gee vir die jaar wat voorle Genesis 39 vers 2 en daar herhaal hy dit weer in vers 21 en die Heere was met Joosef en dan in vers 21 weer maar die Heere was met Joosef en hy het goede tierenheid aan hom bewys en guns aan hom verleen en, en ek en Johan praat daar oor en ons dink daar oor, toe Joosef in die put was, daar waar ek en jy maar baie keer is, was hy ook daar. En toe hy daar in die slaapkamer eh, beproef is, was hy ook daar. En in die tronk was die Heere ook daar vir Joosef. En daarmee sien ek julle vir die jaar wat voorle. Dan herinner ek net weer aan die gemeente, aan die lede. Ons wil graag foto's van elke uh, gesin hee, ons wil daar achter opzit, uh, eh, van die verskillende uh, ons gaan dit nie in groep verband sit nie, maar in Magagong en Harswater, Jan Kemp en Swaiser en, en so aan, en dan praat ek somme nou met ons mense wat inluister, baie ver, en ek dink somme, ek het vou Poenale gelat weet, hulle moet ook luister vanmorgen, ouders wat oorsees, dat hulle ook van ons stuur en sê, waar is hulle, ek dink het kan het net soveel beter maak uh, vir die hele, uh, vir die hele uh, gemeente en, en ons plek hier so. Dan die groepleiders, ek herinner net aan eh, vijf uh, uur vanmarrag by Jan hulle, net daar by mekaar kom. En dan, dan praat ek nou uh, met die kleinkinderkies, daar is iemand daar buiten, uh, eh, en daar het uh, bediende saamgebring, wat net vir ons die dam oppas, hy is nog nie toege, toegespanning, wees maar versichtig daar. En uh, uh, dan praat ek nou met die babas en die kleinkinderkies. Eh, daar is in die moederskamer klank, as jylle voel jylle raak lastig en jy wil graag jou ma saamvat, dan kan jylle daar so gaan sit, nee. Uh, goed, goed, uh, baie dankie, dis die jylle, dis die jylle, Jan, baie dankie. Morgen jylle, jylle kan maar staan. Dankie Vader vir die dag en dankie dat ons sommer hier by mekaar kan kom om u naam groot te maak en te kom sê dat u is waardig om aan bid te word. En Vader ontvang volgend ons lofoffer. Ons kom nou red om ons sonde te versoen. Hy wat Jesus lief gehad het, het in liefde ons begeer. Nou kan ons sy God gebore, hy die bron van liefde is. Hy die bron juig ons harte en dit en wat liefde doen dat hy ons sy sien gestuur het om ons sonde te versoen hy wat eerste lief gehad het het in liefde ons begeer nou kan ons sy God gebore uit die bron van liefde leer. Hy die bron van liefde leer. Hy die bron van liefde leer. Hy is die rots wat ewig staan. Naam bo elke naam. En koning van my hart. Wie is die leeuw, wie is die lam? God van Israël, bruidegom wat kom. En daar is niemand soos u, niemand soos u. Wie alleen is God. En daar Das niemand so sien. Das niemand so sien. Wie alleen is God. Hier is die rots wat ewig staan. Naam bo elke naam. En koning van my hart. is die leeuw, U is die lam. God van Israël, die bruidegom wat kom. En daar is niemand soos U, daar is niemand soos U, U alleen is God. găsit, dar nimai să sii, i alienes hor, i alienes hor. In da es niemand zu sehen, dass niemand zu sehen, wie allein es Gott. en daar is niemand so sien daar's niemand so sien U alleen is God U alleen is God majesteit en sy glans soos kristal hy is die heilige van god en hy is oor die daar is mag en sy woord soos die water strei sy stem soos die son op die see se blou so die rykdom van sy kruis bei mir ist die Macht, in dir die Kraft, in die Ehr, in dir lobend ihre you know. soos die water stry sy sien soos die son op die see so blou so die ryk op van sy troon en al die is die nag en die jare kan sien testimony. siegen, ist die erste Form, an ihr allein, behör die Macht hier, in all die Kraft, in die Grootheit, die Reichtum, die Ruhe, die Majestät, an ihr allein, behör die Luft, close die Wilde, die luister, die eer in die heerlijkheid. Annie Lord, I give you my heart, I give you my soul. Every moment I'm away. Lord, have your way in me. And Lord, I give you my heart. I give you my soul. moments I'm away. Lord, have your way in me. This is my desire to all Praise the wonders of your mighty word. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath and all that I cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. And nothing compares to the promise I have. Yeah. ons kom buig voor die koning van die konings. Hemelse Vader, God, Abba Vader, dankie dat ons die naam op ons lippe mag noem. Dankie dat ons die vriend mag noem. Dankie dat ons die pa mag noem. Dankie dat die ons eerste lief gehad het. ons kom buig volgend voor u. Ons sê dankie vader, dankie vir die prijs. Amen. dis vir my lekker en makkelijk om, om Rikert Bota en julle voor te stel, baie van julle ken hom al van Radio Fam af, en uh, klompie van julle het hom nou al met hom eerstrangs te doen gekry die laaste naweek. Um, ek het nou die aand by die manne geleentheid gesê, Rikert is eindelijk ou Jan Kemper, so die cyklus is nou voltooi. Hy was hier so in 1988, was hy saam met die uitreikspan hier in Jan Kemp. Uh, en toe het ons mekaar baie goed leer ken en nogal een paar dinge saam beleef. Ek het om een paar dinge probeer leer die tyd. Ek gedink ek kan om leer swem, maar swem is nie sy fortuin nie. Um, is eindelijk een kostbare getuinis. Ek en hy het, was op een uitreik een, een baie warm somersmiddag in 1988 met die vloed was ons in Prieska gewees. En ons het die naweek daar bedien en sondagmiddag teruggekom en toe reis daar by Bakkehuis gaan kyk ons gauw na die samenloop van die val in die oranje. En uh, omdat het toe warm was, en ons kan mos, het ons toe besluit om gauw die oranje rivier te swem, in vloed. Noodlis om te sê, ons is in groot moeilikheid. En het is rechtig met die wonderwerk, wat ons daar uitgekom met die twee van ons. En die wonder was, toe ek by die huis kom, sê en daar vir my, dit was voor die dag van die cellfone, sê sy, waar was jylle drie uur? ek sê, binnen in die oranje rivier. Sy sê, bel my ma. Toe daar ma net na drie geskakel. En sy was na tuin bezig, en Godse gees het vir haar gesê, ons is in levensgevaar. En sy het gehaardklip na haar kamer toe. En sy het vir ons gaan intreed, daar na kamer. En, en ons is uit die rivier uit, wat ons nie uit moes wees nie. Ons moes eindelijk nie in hom gewees het nie. Maar so het het gewerk, en dit is, dit is die, die wonder van, van Godse sy waarschuwing, Godse vooruitsien tot ons beskerming. So ons het hierdie pad geloop, en toe het ek gesien die swemmerie werkie vir die keert nie, toe het ek om probeer leer voorsnui. En so was ek en hy hier op Annie Skop, hier op die bulte een, een aand, nogal met paas naweek, die tyd het het verskrikkelijk gereen die jaar. En uh, ons het moest daarna bul gaan kyk wat siek is, en ek onthoud ons klaas met die bil. Toe is opstaan, begin die, die reendrippels, man, het lyk soos golfballe, wat so tof, soos, soos se leese met dof zware plof, soos koels in die stof, so val like drippels. En, uh, en toe ek opstaan, toe sê ek, right man, laat ons gaan, ons moet by die bakkie kom, ons is so 400 meter van die bakkie af, want die pad loop ver daarvan af, en ons moet loop tot by die bil. En die man sê, skielik, geik iets, ons weet nie waar jy nie. En so begin ons loop, dit was so met son onder, in gietende reen, en ons het so elfiese kant, die bakkie gekry, as ek reg is. Dit het nie gehelp om Rieker te laat voorloop nie. Maar, vandaf is nou Rieker weg by ons, en hy het draaie gemaakt, weermacht toe, en antologie swat, en Oekraïne toe, saam met Leon de Tweele, en, uh, en teruggekom en Vredendaal begin in, met die gemeente daar en nou ja, die rest ken julle. Maar wat een heerlijke vreugde was dit hierdie naweek om sommer net die ou bande op te tel, ou Riekert, vir my persoonlijk was hierdie naweek een groot bonus. En ek weet vir allemaal van ons wat hier is vanmorgen, een besondere een. So ek wil sonder om het te veel te sê, luister en besluit self vir julle maak jylle eie oordeel. Rikert, jy is baie welkom by ons, ons is dankbaar, jy is terug, en ons sien jou vanmorgen. En ons luist, luister graag na die woord wat die Heer in jou hart geleed vir ons. Dankie Jan, hy het my, kon nie my nie leer swem nie, en hy kon my nie leer spoors nie nie, maar ek het daarom iets van jou geleer. Nee, wil jy hoor? Hoor gauw jy so. Versjekker. Hæ? <laughs> Sien jy? Dit was nie so heeltemal vrugteloos nie. Eh, die laaste keer wat ek hier gestaan het, wel, dit was nou nie hier nie, dit was aan die, op, die skoolkie, die, die opslandklas, was die eredienste was daar, toe ek ook die, die dienst waargeneem, ek het gepreek die dag, want ons het toe nou afscheid geneem om terug te gaan, maar toe was ek 19 jaar oud, nee. Mm, en kyk nou, ek lyk nog net so mooi en ver. Baie dankie vir die uitnodiging, is wonderlik om hier te wees, is wonderlik om die geleentheid te hee met medegeloviges te praat, mense met wie jy saam erfdeel in Christus Jesus het, dis baie ryk en baie wonderlik en dis een voorig. En weet jy wat is so kostbaar daarvan, het maak die saak waar in die wereld jy kom nie, die oomlik wanneer iemand die getuinis in sy hart het, dat hy by Jesus is, dat Jesus sy Heere en sy Verlosser is, dan is daar iets wat jylle bind. Jy hoor baie die mense sê soom as absoluut die waarheid. Ek het nou al gesien, dat selfs wanneer jylle nie eers mekaar kan communikeer nie, want die ou praat al, sê nou maar Russies, en jy kan nou nog nie, dan maak het die saak nie. Eh, jylle weet net, jylle hoort by mekaar, jylle verstaan mekaar glad nie. En uh, eh, jy sit met die woord, <laughs> sit met die woordeboek, skies. <coughs> jy sit met die woordeboek. Eerste woord wat jy opsoek is, koffie sit met 'n woordeboeke gesels en het fellowship mekaar, nie, net omdat ons 'n gemeenskaplike faktor het, naamlik dat ons het gekom by die berg Sion. En ons is by die uitverkorenes van God en ons deel 'n erfenis in die Seun Jesus Christus. Dis 'n wonderlike baie kragtige ding. Maar ehm um, die waarheid ook van dit is, maak nie saak waar jy kom in die wêreld nie, kom jy agter dat gelowiges ongeag van watter gemeente hulle is en wat hulle achtergrond is, sikkel min of meer met die selle type goede. En dat ek redelijk oortuig is, dat hierdie gemeente, sonder dat ek jy nou ken, die kans goed is, dat dit waarmee al die ander sikkel, jy ook sikkel. Hoe is die? Nou, ek is of in die kool, of ek is ongelooflik arrogant. Nee, ek wonder wat sal dit wees. Jy moet self besluit. So ek wil hee, jy moet saam met my blaai so lang in die bybels, asjeblief na Matthäus 18. Ek kan my net daar oopmaak. Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid. En ons, ons begeerte in ons harte is dit. Ons wil Jezus sien. Wil jy ons oor oopmaak? Oopmaak? oor van ons harte oopmaak, om Jezus in ons midde te sien, sy karakter te verstaan, so dat ons kan lewe. Kan lewe in ons lewe, in ons verhoudinge, in ons gesinne, af ons werk. Is het so nodig om uit u te lewe. In u leef ons, beweeg ons, gevoer ons bestaan. Breek u vir ons die woord oop nou, Vader, in Jezus' naam. Amen. Goed, nou, die nawek kon ek nou bykie gesels met die skole, ek sien iets van die tieners hier, en wil ek net vir die tieners sê, jylle weet het nou nie, nie? maar dit is eindelijk vir my riller om met tieners te praat, het is, ek voel skoon geïntimideerd as ek aan die saal instap, en die saal sit vol van die wereldse slimstes, en mooistes, wat jy ooit kon denk, sit hulle daar by mekaar, die wereldse wijses, is allemaal by mekaar in een saal, nee, En het is nogal iets, want ek het die voorreg om drie van die tieners in my, uh, in my huishouding te heen. My oudste sien is nou matriek. En uh, dan had ek een sien in standaard 8 en een dochter in, in standaard 6. En ek moet sê, daar was een tyd waar ek die slim ou was. En ek was die wijs ou, maar dit het lang kan vander. Baie lang kan vander. En ek moes nou vrede daarmee maak, maar my pa bly ook op die erf. En ek weet nie of ek my verbeel nie, maar elke nou en dan, dink ek, dink ek hy glimlach soos kalks. <laughs> ek weet nie, is dalk die waarheid. Ek weet ook nie of ek moet inlees in die skalkse glimlachie, dat hy ook sê, kry vir jou. <laughs> kan het wees? <laughs> die tieners, tieners vergeet gewoonlik, dat die ou mense wat so bekrompe is, was ook tieners. En ook so slim. Maar so loop ons allemaal die, die, die cyklus. Maar die, belangrike ding wat tieners verstaan is, want dis die tyd van hulle lewe, wat hulle verstaan is, hoe belangrik is verhoudinge. Is geweldig belangrik, hulle verstaan dit, baie degelijk. En as ek met tieners praat daar oor, of ek nou praat oor een verhouding met een meisie of met een oukie, maak nou nie saak nie, hulle verstaan hierdie ding, dis groot, dis massive, hierdie, hierdie, dis waar oor het gaan. Ons kom in, eh, in die hoerskoel de aar, nou, sê hulle sal ek nie daar kom praat met die die kinders nie. Dan dink ek net wat ek nou net vir u gesê het. Dink ek, ooh, as julle net weet, nê? Nee, dit is vir my 'n groot saak. Ek sê vir die onderwysers, kyk, kan julle my bietjie help? En, uh, eh, sê ja, hoe? Ek sê vra bietjie vir die kinders, vra wat pla hulle? Wat is aktueel in hulle lewe? Hulle moet dit neerskryf. En dan uh, dan stel ons dit nou so kategorie op, dan weet ek dan wat se behoefte nou onder hulle en dan dan praat ek in dit in. Ten minste het ek dan onmiddellik hulle aandag want ek praat iets wat vir hulle belangrijk is. En hulle stel toe, een hele paar folio's kom terug met vraag, en hulle stel het in kategorieën op. En kategorie nummer 2 op hierdie lys, wat sou jy sê, was die belangrijkste, die tweede belangrijkste ding wat hulle graag oor wou weet. Tweede belangrijkste ding, vang een willerai. Nee, nee, nie verhoudings nie. Tweede belangrijkste ding, laaste kans. Laaste kans. As jy nie recht raai nie, preek ek vir twee uur en non-stop. Kom nou, het jylle vergeet? Dit was nie so lang terug nie, toe was jylle ook daar. Tweede belangrikste ding, goed, kom het dan. Tweede belangrikste ding, hulle wil weet oor seks en seksualiteit. Dit was die tweede belangrikste ding. Dit al klaar was my groot verrassing, wat ek het gedoog het genoemd met 1 wees. Dit was verseker my nummer 1 as ek ding terugneem. Ja, ek het gedacht, het gaan nummer 2, of nummer 1 is, dit is het nummer 2. Nummer 1 op die plek loshande, nee, met, met minute voor nummer 2. Nummer 1, wil jy raai wat dit is? Dit is wille raai. Ja, precies recht. Verhouding met die ouwers. Weet jy wat vraag hulle? Oom, hoe kan ek maak dat my pa my lief het? Dis hulle nummer 1 vraag hoe kan ek maak dat my ouwers na my sal luister, dat ons harte weer by mekaar sal wees, wat moet ek doen? Nommer 1, by uitstek, nee, maak nie saak nie, dit is my geweldige groot verrassing, tieners verstaan die concept hiervan hoe belangrijk dit is, en in die kerk van Jesus Christus weet ek nie of u dit, of u dit verstaan nie, of miskien al opgeleid het nie, en dit is, dat die grootste behoefte binnen in die kerk van Jesus Christus, is die vermoe van die gelovig is, om mekaar te kan lief hee, en in volwassen verhoudings met mekaar te kan staan, dat het heeltemaal moendlik is om een gemeente te kry, wat bruisend is in woord soos hierdie een, wat sterk onderleg het in lering, in die skrifte, soos hierdie een, en dat glad nie weet hoe met mekaar oor die weg te kom nie, dat het moendlik is, dat mense hier kan sit vir oogend in hierdie dienst, en mekaar nie kan verdra nie, dat het moendlik is, Ek gaan nou nie vraag jy met hande opsteek of het waar is nie, want dit sal het ding wees. Huh? Misschien sal het een goeie ding wees, ek weet nie. Maar dat het moendlik is. Dat het moendlik is dat hier gesinne vir ochend sit, of dat ek nou luister oor die uitsending, waar die harte van die pa en die kinders nie by mekaar is nie. Maar hulle ken die woord. Hulle is onderleg in al hierdie dinge. Hulle is bruisende getuienis na buiten. Maar die man en die vrou sit vir ochend hier so, en as duistere dinge tussen hulle liefdeloosheden, groot dinge wat krap, en hulle harte is nie by mekaar nie. En, weet jy wat, is verder die groot ding wat my nou nog als omkant vang, dat het moendlik kan wees, dat hierdie goed waar is in my leven, en dat ek in die dienst kan sit, soos hierdie verochend, en dit pla my nie eers nie. Dat het moendlik is, dat ek hier kan staan en sing, Lord, I give you my heart, I give you my soul, Lord, have your way in me. En dit val my nie eers op dat God se weg is die herstel van verhoudinge en dat die situasie tussen my en my vrou is waarschijnlijk een gruwel voor die Heere, omdat ons harte nie by mekaar is. Dat val my nie op nie. Dat ek het nou net kerk toegekom, en dalk vir die persoene wat my help daar by die huis iets toegesnou, wat so ongelooflik selfsichtig en liefdeloos was, dat het my nie eers plaan nie. Jy kan nie glo nie. Hoe weet ek dit? Ek inside info, ja. Ek het. Hier staan hy. Bedrieglik is die hart van die mens boe alle dinge. Dat het moendlik is dat ek dink ek weet wat is vir God belangrik. En nie weet nie. Nou wat is vir God belangrik? Kom ons sê dit net vinnig, voordat ons na die skrif gaan kyk, want het staan alles daar, jy sien? Maar ek berei jy nou net voor. Wat is vir God belangrik? Hoe kom het Jezus aarde toegekom? As baie maniere om dit te antwoord, ons het nou met die manne en die vrouwe die selle ding gesel. As baie maniere om dit te sê, en sal waarschijnlijk alles recht wees. Alles wat hy sê, gaan recht wees. Maar hier is, hier is een manier om dit te sê. As Jezus, die Seen van die levende God, het aarde toegekom om verhoudinge te kom herstel. My en die Vader, my met myself, en met die mense om my. Toe hulle vir Jezus op een stadium vraag, ons het nie baie tyd nie, 50 woorde of minder, vertel vir ons gauw gauw, wat is die kern, wat is die belangrikste wat van die evangelie, wat is op Gods hart, wat is die belangrikste, toe sê hy, jy weet, jy weet wat ek sê, jy met die Heere, jou God lief, jy met jou hele hart, jou siel en jou verstand en alles, jou naaste lief, jy soos jouself, dat is het, dat is het, einde van die project, klaar. Dis die belangrikste, dis, dis die focus van God, dis God sy nommer 1 prioriteit, en die realiteit is, dat as dit nie my nommer 1 prioriteit is nie, al is ek geest vervuld, al functioneer ek in die gaves, al preek ek, al is ek die dominee of die pastoor of wat ook al, dan is ek deel van Godse probleem. As dit nie deel is van my prioriteite nie, as verhouding in die absoluut my nommer 1 prioriteit is nie, as ek deel van dit waaraan die hele wereld lei, waaran lei die hele wereld? Waaran? Wat is die groot ding wat die hele wereld laat lei? Die slim mense sê, die sekulare ons nie is ons in die kerk nie. Die slim ouwens sê, hulle sê, is <laughs> jy nog op jy hoes? <coughs> ek gaan dit aankondig elke keer. Uh, uh, ek het dit geleer in kweekskool. Uh, die slimme ons sê, <laughs> ek gaan dit weer, <coughs> jammer, uh, hulle sê, minimum van 85% van die wereldse probleme is verhoudingsprobleme. Minimum, ons kan self sê 100% van die wereld uh, uh, sy probleme is verhoudingsprobleme. Wat is skinner? Skinner? anders as liefdeloose, onvolwasse verhoudinge? Wat is kapings, anders as liefdeloose, onvolwasse verhoudinge? Verkrachtings, moord, roof. Wat is al hierdie goeders, al hierdie dinge, bitterheid, al hierdie gaga goede waarvan die skrif praat? Anders as liefdeloose, onvolwasse verhoudinge. Johannes skryf in 1 Johannes 4 vers 7. Skryf mooi, hy begint so mooi, jou vertaling sê, geliefdes. Die Engels sê, beloved. Is nie mooi nie? Hy praat van die mede, mede gelovig is, Ek is seker, mens voel nie aldag dat die medegeloofig is een beloved nie, he? maar hy skryf, beloved, geliefdes. Laat ons mekaar lief hee, want die liefde is uit God, en elkien wat lief het, is uit God gebore. Maar Rikard het nodig om te erken, dat het nie sy nommer 1 prioriteit is nie, en ek kan u nou vergas met voorbeeld op voorbeeld, van wat sy pisang ek eindelijk is. En ek het dit nou probeer hier met die manne en die vrouwe, en ek sien het, hulle skit hulle kop, en hulle dink, waarvoor het hierdie ou met ons kom praat? Kijk wat sy milie is hy. He? Ek kan die vlees en die selfsigtigheid nie glo wat ek in my eie lewe ontdek. Teenoor my vrou byvoorbeeld of my kinders, daar's 7 biljoen mense op aarde. 3.5 biljoen van hulle teoreties is vrouens. Kom ons speel speel nou. Ek weet nie of dit reg is nie met speel speel nou, nê. Nee. 3.5 biljoen is vroue. Uit daai 3.5 biljoen vroue het ek een vrou gekies. Een, net een. Een om my hele lewe mee te deel. En weet jy wat? Dat met daai een vrou uit 3.5 biljoen vroue kan ek nie eers die een vrou sê, ek is jammer, ek was verkeerd nie. As ek het te veel trotsheid in my om te sê, jy is reg, ek is verkeerd, vergewe my, ek het jou seer gemaakt, ek was selfsichtig en liefdeloos, ek kan het nie sê nie. Ek is te geestelik, he? ek is te geleerd. Kan jy het geloo? Kan jy my nie jammer nie? sê jy nie daar in jou sitplek, Heere, wees omgenadig nie? Kan jy dit dink? Kan jy dit dink dat my sien, dat my sien op my lang toone trap, en dat my sien my offend, skies ek nou vergeet wat is Afrikaans vir offend, uh, wat is dit, help gauw? Ach, goed, offend, dink dit is in die HAT die Afrikaans. Aanstoot gee my, sien gee my aanstoot, dat ek my sien, my sien, myne, my vlees en bloed, ek is in die bediening, Ek is in die bediening. My seun gee my aanstoot. Weet jy wat doen ek? Ek sny hom af. Wap. Net so. En ek geniet dit. Dink vat so jy. Wat? Dis erg. Kan jy nie kwaad raak vir Jan dat hy my laat preek vanoggend nie? Sê jy, "Jesus, like, wat 'n vleeslike ou is hierdie?" Is daar miskien 'n moontlikheid dat jy met dieselfde ding in jou boesem sit? dalk net. Is dit dalk waar, dat my vriend Jakko in Vredendal sy getuienis ook joune is? Is vraag nie, is vraag nie, ons moet nou na die skrif kyk, ons gaan nou soen. My vriend Jakko, ek, nou, ek kan nou nie daar vir wie ek die naam vertel nie, maar gaan dit nou weer vertel. Ek vraag vir hom as een voorbeeld, ons sit in die klein groepie, ek sê, uh, Jakko, sê vir my, het jy al gehoor, ons moet vergewe, Ja, sê jy? Sê jy het jy al meer as sê nou maar vijf preke gehoor, ouwer? Jep. Het jy al boeken gelees, ouwer? Ja, ja, het al boeken gelees. Goed. Het jy al conferenties bijgewoon waar die saak aangesprek is? Hmm, ja, ja, het dit ook gedoen. Het jy al op televisie enig iets gesien in een fliek, in een preek, enig iets, uh, eh, enig iets oor vergifnis die belangrikheid daarvan? Ja, ja, het, het. 'n kassette, CD's, enigiets geluid. Ja, ja, hy het dit ook gedoen. Ek sê, "Weet jy wat Jesus sê oor vergifnis?" Ja, hy weet. Weet jy hoe belangrik dit vir God is? Ja, hy weet. Ek sê, "Is daar iemand in jou lewe wat jy nog nie vergewe het nie?" Ja, sê hy. Is dit dalk met jou ook so? Jy sien, die getuienis van 'n gelowige is direk gekoppel aan een baie belangrike saak. En jylle kan nou na die tyd met Jan nou bykie meer daar oor gesels, maar weet jy wat beteken een disciple? Een disciple beteken, dis een naloper. Hy doen wat sy meester doen. Dis wat hy doen. Ek kan nie my een disciple of een naloper noem, as ek nie in die voetspore van gerechtigheid wandel nie. Kan nie. Ek kan nie my eie spoor trap nie en sê ek is een navolger nie, is nie waar nie. Wees dan lieverste eerlik en sê nie ek is nie, as wat ek sê ek is. Nou sê Jezus, maar as jy my een naloper is van my, dan moet jy doen wat ek gedoen het, en ons allemaal sê, ja, jyre, natuurlijk wil ons doen wat, ons, wat jy gedoen het, en ek sien hier in my achterkop, sien ek hoe staan die mense uit die doodheid op, nee, en kom sien en daar by my huis aan, en sê, sal, eh, uh, Hello, this guy was really dead, you know. Ek sê, "Yes, glory be to God." Oggende, hè? sien jy dit ook? Ek sien hoe ek deur die hospitaal loop en vir die mense bid of oor hulle praat en hulle staan op en my skarwie val oor dit wat Jesus gedoen het, dit doen ek. Nê, nee, sien ek dalk, ek weet nie of jy dit sien nie. Ek weet nie wat jy sien nie. Maar toe ek jonk was, het hulle vir my altyd gesê, "O, oh, jy gaan die kop wees en nie die stert nie, en dis net wat my vlees wou hoor." Ha, wat sê ek, maar nog altyd gewees het. En ek kan nie verstaan wat is God se pad regtig nie. Ek nie dit verstaan nie. Dat Jesus sê in Matteus 5, hy sê, "Julle groet net die wat julle groet, wat besonder doen julle?" Julle doen goed net dat die wat aan julle goed doen, wat besonder doen julle? Hy sê seën die wat julle vervolg en julle beskinder en beledig en sleg van julle praat. En hoe gaan hy aan? Hy praat, hy praat. Dis wat 'n skok vir die mense om te hoor dat Jesus dit kan sê. Dis 'n skok tot vandag toe nog. Want as ek vandag daai skrifgie aanhaal, dan sê die mense vir my, ja, maar in Jesus se tyd was daar nie taxi bestuurders nie. Dis 'n skok, bly skok. Of Julius Malema <laughs> was hy daar nie. Ja, maar jou vrou was nie verkragt nie. Ernstiger. Is nie by jou ingebreek en jou kinders is nie getraumatiseer nie om te sê dat as daar iets rarig my gebeur, dan kan ons kanseleer wat Jesus sê voor die voet. Dit maak nie meer saak nie. En Jesus sê, jy mis dit. Jy mis wat vir God belangrijk is. En ek moet op een plek kom, waar ek net sê, Heere, dit is waar van my, dit is waar van my. En hierdie ontdekking in Matthies 18, wat ek nou graag vir jy wil lees, was on ongelooflike wekroep in my leven. Om net te verstaan, waarop concentreer God? Wat is van belangrijk? En as hy vandag na hierdie gemeente kyk, wat waarop waarna kyk hy? Wat konsentreer hy? Wat wat wil hy sien? Wat is vir hom belangrik hier tussen die banke en die rye en wanneer ons hier uitstap en ons gesels? Wat is vir hom belangrik? Matteus 18 vers 15. Lees so. En as jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen as hy na jou luister, dan het, hy jou, dan het jy jou broeder gewin. Maar as hy nie luister nie, vers 16, neem nog een of twee met jou saam, so dat in die mond van twee of drie getuienis elke woord kan vaststaan. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente, en as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. Voor waar ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind sal in die hemel gebonde wees en alles wat julle op die aarde ontbind sal in die hemel ontbonde wees. Weer sê ek vir julle as twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemel is, want waar twee of drie in my naam vergader, daar is ek in julle midde. Partyke verstaan ons nie lekker die versies hier nie, maar Petrus het dit baie duidelik verstaan want in vers 21 staan daar toe kom Petrus en sê, Heere, hoeveel keer moet ek iemand vergewe? So is baie duidelik dat dit wat Jesus nou daar gesê het, het alles te doen met verhoudinge en hier gaan ons nou, is hier recht vir hy skrifgedeelte. Nou, die hele Matthäus 18, concentreer Jesus op een ding, namelijk die herstel van verhoudinge. En hoe belangrijk is die herstel van verhoudinge vir God, dat het prima is, dat ek nie kan sê, ek is een disciple en een navolger van Christus, terwijl ek in gebroke verhoudinge wandel, en selfs weier om te versoen nie. En hier kom Jezus op een baie belangrike punt af, hy sê, sou dit gebeur? Sou dit gebeur? Die vraag is, kan dit gebeur? Sou dit gebeur, dat in een gemeente soos hierdie, twee gelovig is, mekaar aanstoot gee, en die een sondig ten die ander een? kan het gebeur? Het het al hier gebeur? Nou sou dit gebeur, onmiddellik is die eerste reaksie, wanneer iemand in jou sondig, my eerste reaksie, ek weet nie wat jou nie, my eerste reaksie is, ek sluit my hart vir hom onmiddellik toe, kaplaks, snu hem af, dis wat ek doen, ek onttrek, ek doen het ook my vrou, sy wonderlijke wapen, het werk soos bom, jy bly vriendelik, <laughs> morgen, my hart is so koud soos 'n klip. Ken julle dit? Kom in die kerk in. <laughs> Môre broeder. So. Ken jy dit? Kyk my gesig. <laughs> Hallo. Gebeur dit met ons? Ja. God sê, ek kan nie my hart afsny nie. Ek kan dit nie doen nie. Kan dit nie doen nie. Dis die prys wat Jesus betaal het so dat ons harte by mekaar kan wees, so dat die harte van die vaders en die kinders by mekaar kan wees. Ek kan dit nie bekostig om 'n streep deur iemand te trek nie. Kan ek dit regverdig as ek die streep trek? O ja, o ja, ek doen dit ook. Ek doen dit ook. Ek sal vir jou sê, jy weet nie wat het hy in my gedoen nie. Jy weet nie hoe hy my beskinder en beswader en belieg en stories oor my versprei nie. Jy verstaan nie dit nie. En dit kan dalk werk met jou, maar dit gaan nie werk met God nie. Dit gaan nie werk nie. God sê jy kan dit nie bekostig nie. Rekord want ek het nie 'n streep deur jou getrek nie want as ek moes, as ek 'n streep deur jou moes trek was jy verlore vir ewig en ek het nie 'n streep deur jou getrek nie. En dit staan in Matteus 18 alles wat ek nou vir vertel. En omdat ek nie 'n streep deur jou trek nie, durf jy nie 'n streep deur enige iemand te trek nie, nooit nie. Nooit nie, kan dit nie bekostig nie. Nou verduid, nou wil Jesus hierdie belangrike ding vir die disippels verduidelik, wetende, wetende dat die worstelstryd in hulle midde wat hulle hiermee het, net soos jy en ek vandag. Dit 'n geweldige stryd hiermee. Nou sê as jou broer teen jou sondig, moenie jou hart afsny nie, want dit is die natuurlike tendens. Hoekom sny jy jou hart af? Want jy verdedig jouself. Jy wil nie weer seer kry nie. Wil jy dit weer seer kry? Nee, sou nie daarvan nie. Sê maar die afsny is nie die antwoord nie. Dis nie God se pad nie. So wat jy doen is, jy gaan na om toe, jy gaan na jou broer toe, en jy sê vir hom, ja, yeah, um, ek gaan nou Jan as een voorbeeld gebruik, want ek moet nou naam gebruik, en ek bang ek gebruik iemand anders in, en denk jylle, ons het oor jou geskinder of iets. Nee, het gebeur makkelijk. So kom en sê Jan, nou gaan ek na Jan toe, en ek sê Jan, ja, um, kan ek met jou praat net gegaan? Ja, so, maar uh, alleen, Jesus sê, doen het alleen, eerste keer, beskerm hom, dek hom toe, moet hom nie blootstel nie. Moenie wag tot ons praise and worship het en daar's 'n stilte tussen twee lofprys en 'n liedering kom jy vorentoe want jy het 'n woord van die Here en vat die mikrofoon en sê, "Uh Jan, die Here het my oortuig dat jy gesondig is. Moenie dit doen nie, moenie stupid wees nie." Wat dink jy doen jy? Jesus werk nie so nie. Jesus werk nie so nie. En as jy woord ontvang het dat Jesus gesê het jy moet 'n streep deur iemand trek, was dit verseker nie Jesus nie. Kan jy nou al vertel, daar bestaan nie sulke bedienings nie. Streep deur trek bedienings nie. Dis die bediening van versoening gegee, daar's geen ander bediening nie. So nou wat ek doen is ek gaan alleen na Jan toe en ek sê vir hom, "Ja Jan, daai grappie wat jy nou nou vertel het. Ja, nee, dit het my dit het my regtig seer gemaak." Nou nou ek probeer die woordjie bestraffing vir u verduidelik. As dan gaan gaan bestraf hom. Ek probeer nou dit vir u verduidelik. Nou vir hom sê, "Jy het, het my nou seer gemaak." Nou die interessante ding net van die storieetjie, nê, nee, net om vir 'n gelowige te sê, "Ek het seer gekry." 'n disipel van Jesus vat dit onmiddellik kop toe. Onmiddellik. Dis vir hom verskriklik belangrik, nê, nee, as hy hoor dat sy dade en aksies het iemand anderste seer gemaak. Hy vat dit nie ligtelik nie. 'n Disipel doen dit nie. Nooit nie. Hy's nie meer in die besigheid van bloei en verwoes nie. Is nie meer nie. Hy's in die besigheid van herstel en versoen. Dis waar hy is. En as hy hoor, as hy hoor dat iets wat hy gedoen het, weet wat hy gesê het, het een ander ou laat bloei, vart geweldig ernstig op. Is nie so my net, ja, maar jy moet rechtkom, dit was my stijl, dit was my stijl. Jy kom vertel my van iets wat ek mee, ek sê, wie wat, wie wat, jy is onvolwasse, ongeestelik, jy verstaan en jy moet rechtkom. Is altijd jy, want ek is so ongelooflik slim, het jy dit achtergekom? So ongelooflik wees, weet alles. Huh? Ongelooflik volwassen. Is altijd die ander mense wat moet rechtkom, is nooit drie keer die, verstommend sê hy, my arme vrou, die eerste huweliksjaar het gebloeie. Sy, uh, sy het nie geweet, sy het so slim ou getrou nie. Maar sy het baie vinnig achtergekom. Baie, baie vinnig. Vertel die historiekie. Ek krij een vriend kon vertel my, daar in Vredendal, hy sê, die pastoor van een ander dorp, weet jy dat hierdie ou het ongelooflik aanstoot in jou geneem? Ek sê, sê nou maar sy naam is Piet, nee? Ek sê, Piet, <laughs> Nooit, man. Moedlik. Kan nie wees nie. Is nie, he? Hy het. Hy is nie lekker met jou nie. Ek sê, nee, man, ek ken hom. Is nie waar nie. Maar ek sal hom anyway net bel. Want ek het toen nou net hierdie ding gelees. Hoor hoe belangrijk is het vir Jesus. Bel hom. <laughs> Ja. Hallo, Pet. Ja, jy sal nou nie geloof nie wat ek hoor nie. Ah, ek hoor iemand sê, jy het aanstoot geneem. Maar jy kan jy geloof, jy weet. Hy sê, ja, ek het. Ek skrik my in een bloedgroep in, wat nie myn is. Nee, ongeluk, ek skrik, raar, ek het glad nie verwacht. Ek sê, oe, jitkie. Nou wil my, nou wil my vlees opstaan. Weet, my vlees wil opstaan en onmiddellike houding ontwikkel. Ek weet, jy is nie so nie. Maar ek is. En ek dink, nee, nee, nee, nee, nee ek, ek moet hom gaan sien onmiddellik. Hy het my nou verwittig, ek het hom aanstoot gegeen. Ek kan nie dit daar los nie. So ek klim op my motorfiets, ek het een Hardly Davison gaan. Weet jylle wat is een Hardly Davison? Weet jylle? Dit is een Wuka 110, met een mindkie voor, wat so wip, wip, wip, wip, sy meer as 40 rij.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 hierdie situasie, Die aanslag is, die man het seer gekry. Dis die punt. Die punt. Maak nie saak of het een misverstand is nie. Hy het seer gekry. En as die disciple van Jezus is dit die belangrikste ding om geneesing nou daar te bedien. Nie een argument nie. Nie een verduideliking nie. Een geneesing. Gaan nou vir sê vir hoe werk geneesing, wat die verstaan het. Dit is net die moeilike ding vir die vlees om te slik. Dit is die groot ding. So hier kom ek uiteindelik by hom aan. Klim van my Harley Davidson af, sit die helmet op die spiel, soos ek al gesien het die ouwens met die groot motorfietsen doen sit hem daar op, klop in sy deur, kom in, hy is ooglopend senuweeachtig. Want is een potentiele konflikt situasie, hier kan nou woorde val, hier kan nou dinge gebeur, hier kan nou, hier kan nou gesinteerde manifesteer, en hy gaan sit in sy studeerkamer, hy sit achter sy lesenaar, hoe, weet ek, hier is het ding, en ek sê, oh, Piet, sê nou maar, sê nou, ek sê, Piet, uh, eh, uh, eh, wat, wat is fout, hy vertel my, grappie wat ek vertel het, een dag, ongelooflik diep aanstoot gegee. Kan nie glo nie. En hy terwyl hy so praat, dink ek <laughs> ja, ek kon nou die grap weer dit heeltemal verkeerd verstaan. Hoe vlug is my vlees en nou is ek nie skuldig nie. sien? Vlug. Ah, toe maar toe maar geen praatplek en nou vertel hy net vir hom dat dit heeltemal verkeerd verstaan hy se familie. Dis nie Jesus se pad nie. Dis nie Jesus se pad nie. Ek dink nee, moenie moenie dit doen hierdie kerk los die argument, sy doodstil en hy praat la, toe hy klaar is, besef ek nou, uh, nou sit my oomlik, nou gaan my hart openbaar word, voor hierdie man, voor myself, soos wat het voor God openbaar is, wat gaan die binnen man, en ek sê, Piet, ek wil net iets vir jou sê, ek gaan nou vir jou iets vraag, ek gaan nie vir jou vraag, ek gaan nie sê jammer nie, want ek het nie een glas koeldrink omgestamp, dit is wanneer jy jammer sê, Ek het nie nodig om jammer te sê nie, ek het nodig om te vraag, sal jy my soblief vergewe? En ek het jou seer gemaakt, en ek, dit was een onvolwassen grappie, dit was onbesonde, ek het gedog ek oulik en snaaks, en dit was nie, en ek het jou seer gemaakt, sal jy my soblief, asoblief, ek is so lief vir jou, en ek eer jou, sal jy my soblief vergewe? Die enigste ding wat het gaan weier, is my trotsheid, weet jy dit? En dis ook om God het weerstaan, Dis hoekom trots so walgelik voor God is. Want ek is te goed en te slim en te geestelik om te sê vergewe my. En ek kleer dit in met allerhande twak terwyl dit my trots het is en my vlees is. En hierdie man sit daar en ek kan sien hoe word hy bewoe agter daai lesenaar. En hy kom om, hy sê hy sit so rukkie, maar hy is hy is, is bewoe. Want dit is 'n diep hartsaak en God gee oom, hy gee om oor die harte van die mense. Hy het nie een houding van jy moet net rechtkom nie, is nie sy houding nie, nooit nie. En hy ou sê, hy sit so, hy sê, ek vergewe jou. En hy staan op, hy staan op, toe hy opstaan, staan ek ook op, en ons kom mekaar en ons druk. Nee, en hy druk my, hy druk my stuif vast, is groot ou, eh, voelig aan my asin. En in hy druk, terwyl ons daar staan, weet jy wat beleef ons? Weet jy wat beleef ons? die heerlijkheid van God. Ons beleef het nie in ons argumenten en ons intellect nie. Ons beleef het in die oomlik waar hierdie twee siele en harte versoen met mekaar. Want weet jy wat staan in Matthäus 18? Jy het nou net gehoor, ons, ons lees het net altyd verkeerd. Maar in die context staan daar waar twee of drie in my naam vergader terre versoening. Daar is ek in jylle midde. Dis wat daar staan. Ons sê mos wat twee of drie in sy naam vergader, maar ek kan nie vertel ek het al hoeveel keer gesien waar gelowiges twee of drie in sy naam vergader en Jesus is nie daar nie. Daar's die ongelooflikste bitterheid en vleeslikhede en wysheid wat nie van bo is nie, maar wat aards natuurlik in duiwels is en Jesus is nie daar nie. Maar wanneer daai broeders hulle hulle hulle verneder voor mekaar, en sê my broer ek is so jammer, vergewe my, kan ek met jou versoen, kan ek reg maak, ek het teen jou gesondig, dan is daar geweldige kracht en heerlijkheid, en jy, ek sê so my partijker vir die kinders, jy ruik eindelijk die teenwoordigheid van die Heere, die aroma van die Heere, jy weet hy is daar, en dis waarna ons harte so smag, le in die nachte wakker en huil oor die gebroke verhoudinge in die leven nie, Is dit nie die ding wat jou maag seer gee en jou woedend maak en voel depressief en neerslagtig en voel jou lewe is niks werd nie? Ongeag al die woord wat jy ontvang, dis die gebroke verhouding in jou lewe, die grootste las wat jy dra en Jesus sê dis hoekom ek gekom het. Ek het gekom om die mure wat stikkend is te herstel, maar jy gaan die pad met loop wat ek vir jou aandui en Jesus dui die pad aan. Hy sê vir sy disippels, Hy sê Jesus sê verder en nou, nou kom ons veronderstel, jy kom na daai man toe en jy sê vir my broer, jy het my hart laat bloei, ek het seer gekry, daai storie wat jy versprei het, dit was liefdeloos. Ek sit nou die dag in so 'n situasie waar iemand aanstoot neem oor my en dit gebeur en dit lyk vir my baie, ek sal die tweede storie daaroor wat ek vertel. Maar uh, iemand kry aanstoot en toe gaan vertel hulle nie vir my nie, hulle gaan vertel vir ander mense. Dit is so ongelooflik liefdeloos. Jy kan nie glo nie, dit is so anti-Jesus. Jy doen nie dit nie. Eh, eh, en ons doen dit beteken, ons gaan ons na die groepe toe en sê, ja, my broeder wil hier net saam bid, as ons net, jy weet, Rikert, net iets oor wat Rikert gedoen het in my leven, ek het net gebed nodig. Dit is massieve professionele skinder. Dit is so liefdeloos, dit is so onwijs, weet jy wat sê, verskoor my, ek is nou bykie op een eh, ding hier, jy kan nou sien, ek raak nou al vieriger, nee, ek raak nou, mwah, Weet jy dat die twee riglijne in een gelovige se lewe, want het gaan ons alles oor Jezus, die twee riglijne in een gelovige se lewe is, dit wat ek doen is het wees, en is het liefdevol, is die twee riglijne, want as ek nie nee kruip, enige een van die twee, moet ek het nie doen nie, moet ek het nie sê nie, die grappie wat ek hier wil vertel, is het wees, en is het liefdevol, die ding wat ek nou vir my vrou wil sê, is het wees, is het liefdevol, hoeveel manne maak een grappie oor sy vrouse gewig, in een groep waar ander mense by is, is ongelooflik onwijs en ongelooflik onliefdevol, en dan lag die vrou maar uit blote poelheidgeid uit, <laughs> en die rest ook, is allemaal gelovig, is allemaal gelovig, as het hulle wedergebore, maar dis nie Jezus nie, Jezus doen nie dit nie, Jezus is wijse liefdevolle volwassen, hy doen nie dit nie, en as net een ambitie in my hele ganse leven, my een ambitie is ek wil soos Jezus wees, Paulus sê, ek gooi alles weg, daar sê ek ryk met ryk halsende verlange, strek ek my uit, nog meer en nog meer en nog meer, dis my ambitie. Dis die behoefte van hierdie wereld. As Mohatma Gandhi gesê het, I like your Christ, but I don't like your Christians, you are so unlike your Christ, waarna het hy verwees? Net na hierdie een ding, nie die way hoe ons sing of ons hare kam of aantrek kerk toe nie, net na hierdie een ding, ons weet nie hoe lief te nie, maar Jesus weet, En hier lê die ding. Nou sê Jesus, dis so belangrik dat ek na hierdie broer toe gaan en uh, en en sê ek het gebloei. Nou nou luister hy nie. Hy hy hy, hy ag dit nie belangrik nie. Hy het allerlei hoe eh, eh, houdings. Nou, hy's duidelik op die verkeerde pad. Dis duidelik nie die hart van 'n disipel nie. Dis duidelik nie die gees van Christus nie. Jesus sê maar hou aan. Hou aan. Gaan weer. Gaan weer. Dis so belangrik vir God. Gaan weer herhaaldelik met implikasies, nie net een keer nie, met herhaling. As jy nou sy nog nie luister nie, dan sê jy vers verder, maar as jy nie luister nie, vers 16, neem nog een of twee saam, nog mense saam. Hoekom neem ek nog mense saam, met hulle getuig saam? Hier kom ek aan, ek kies die kant nie, ek sê net, broers, ek ga die kant kies nie, jylle argument nie, al wat ek sê is, dit wat hier gebeur is nie Jesus nie. Dis, dis, dis nie Jesus nie. Ons loop hier die pad nie. Ons wil die pad van Christus loop, niks anders nie. Sien, dis die getuienis wat uitkom, dis nie Jesus nie. In 1 Korintheer sê, sê Paulus, sleep jylle vracht die mekaar hof toe, jylle wat gelovig is. Hy sê, hoekom laat jy nie liever die minste in die gemeente sit oor die saak nie? Wat moet die minste in die gemeente doen? Dit is makkelijk. Die minste in die gemeente, die jongste, die jongste wat nou by Jesus is, hoe gaan hulle inspraak? Dit is makkelijk. Wat moet hulle inspraak lever oor? Wie is recht en wie is verkeerd nie? Hulle sê net, hierdie saak is Jesus of is nie Jesus nie? Dit is Christus of nie? En die oomblik wanneer die disipel hoor, maar sy houding en sy acties is nie Jezus nie, daar is niks wat om so in die bek rik soos dit nie, in die hart rik, niks soos dit. Want dis sy absolute lewe is Christus. So nou, nou, nou gaan Jezus aan, Jezus gaan aan, hy sê, en as hy nog steeds nie luister nie, gaan na die gemeente toe, want die gemeente is die gemeenskap van versoening, laat die gemeente sê, broers, jylle kan nie so leef nie, dalk sit die mense nou volgende, ek weet nie, sê broers en sisters, jylle kan nie so leef nie, ons getuienis is een klug as ons so lewe, jy kan nou maar sê net wat jy wil uit die bybel uit, maar as jou hart nie by mekaar is nie, en jy trek een streep door iemand, vir wie Jesus gesterf het, is jy nie in die kant van Christus nie, jy lewe nie in die weisheid van boon in Jacobus 3, wat eerste rein is, en dan vrede liewend, en dan vredevol of vriendelik staan daar, geseglik, sê die ouwe vertaling, hy leef nie daar uit nou sê Jesus, nou verduidelik Jesus aan, die hele proces, nee, met implikatie is dat het herhaaldelik is daar een poging om die twee mense te versoen, as het nie gebeur nie, na hoeveelste pogings, dan is het een ding duidelik, sê Jesus, een ding is duidelik, net op hierdie klein saakie, die feit, dat ek, of nou in my voorbeeld, het ek nou vir Jan gebruik, sê nou maar, dat Jan nie wil versoen nie, die feit dat hy om hart gebak hou, en sy hart soos een klip hou, net daai een klein dingetje, sê Jezus, nadat hy by herhaling nie wil bekeer nie. Bewijs, hoor hier, Jezus' woorde, is een bewijs, dat hy nie deel is van die heiliges van God. En sê Jezus, moet die gemeente om ach, as een tollenaar en een heidende. Tollenaar en heiden is iemand wat nie deel het, nie erfdeel het onder die heiliges nie. Op grond van die feit dat hy nie wil versoen nie. Dis hoe ons weet. Hoe, hoe het Jezus gesê, gaan die wereld weet dat ons disciples is? Weet, jy weet ons, nee. Hoe het hy gesê? An? An jylle liefde vir mekaar. Hoe gaan hulle weet, jylle is nie deel van Jezus' disciples nie? Aan die afwezigheid van liefde onder mekaar. Dis jylle sal weet. En hier is die, hier is die krisis. Die krisis is, is hier iemand in hierdie gebouw wat nie aangespreek word door hierdie woord nie? Nee, nie ene nie. Selfs nie ene nie. Nee, stellig nie. Niemand nie. Ons is, dis ons amalse krisis. Hierdie een. En Jesus sê die wonderlijke ding is waar, wat, wat, nou sê hy, ek wil nou nie daar oor uitbrein, ek gaan het net noem, jylle kan miskien later daar praat, of Jan kan het bevestig of weer lee, maar daar staan, wat ons bind op aarde is gebonde in die hemel. In die Grieks is die woordjie so pragtig. Hy sê wat bindend is op aarde is bindend in die hemel. Weet jy wat beteken dit? Wanneer die gemeente dit as bindend ag, wanneer ons almal sê ja op grond van Jan Brand se getuienis dat hy nie wil versoen nie, kan ons almal getuig dat hy nie deel is van die heiliges van God nie. Hy's nie deel van die gesin van God nie. Sê so, dis bindend. Ons maak dit bindend hier. Ons almal kan sien sy getuienis is 'n klug is nie waar nie, hy behoort nie hier nie, is bindend ook in die hemel, sê Jezus, dis so krachtig, en so sterk, en so akiet, want waar twee of drie saamkom, waar mense saam staan, oor enige iets, oor versoening, doen God dit, en Peter sê, wauw, Heere Jezus, kan het waar wees, alles wat hy sê, hoeveel keer sal ek my broer een dag vergewe, tot 7 maal, ek ken die rest van die story, nou, nou is die waarheid net dit, of die kern, sal ons sê. Dus hoe staan ek nou voor Jesus? Ek het nou klaar verklap, dat het is nie my nummer 1 prioriteit. Hmm, dit is nie myne nie. Dit is verseker nooit die vlees sy nummer 1 prioriteit. Maar dit is verseker die gees in. En as ek nou vir oogend hier staan, nie moet nou sien, dit is een dringende woord oor my naloopskap van Jesus dat ek nie met argwaan en arrogantie kan sit en mense afskryf, strepe dier hulle trek, hulle waarde vernietig, net omdat hy voor my ingeruid, kan nie geloo, kan nie geloo, dat wanneer een man in een taxi voor my inrui, nee, noem ek om, onder andere, een bobbejaan en een blikskorrel, maar nie die weergave Ek tas sy waarde aan tot in die grond en weet jy hoekom? Want hierdie klein twak het dit gewaag om voor luister my in te ry. Millie Ek ry saam met 'n familielid. Hy sê goed uit self. Hy's ongelooflik, ongelooflik mooi. O, oh, hy doen hy doen alles vir die lewe in die in samelewing en ons reis so en hier kom een man aan, toevallig een swart man, en het lyk asof die man om nie gaan plek gee om in te gaan in sy, in sy baan nie, en skielik ontplof my familielid, en hy sê, nou moet ek sensor, maar ek gaan die rest sê, hy sê jou blikskorrel, maar het nou nie dit gesê, kan, ek kan nou nie sê wat het hy gesê nie, maar is nie wat hy dink nie, hy sê jou blikskorrel, ek skiet jou vrek, rarig. En naas wat in my hart sit, nog al die tyd, pop uit soos een kirkprop. Wat pop uit in jou hart, in myne? As Julius Malema op die TV verskyn, bijvoorbeeld. Hm? Wat pop uit? Wat pop uit, as jy die ou sien in die kerk, wat jy nie graag jy wil sien, of iemand sê iets wat jou nie aanstaan nie, wat pop uit? Dis wat God sien en die kern en die issue vandag is dit, my liefste broeders en sisters in Jesus, in die gemeente waar ek vandaan kom, is dit die grootste krisis, of hierdie oomlik wat ons praat, is dit die grootste krisis, ons probeer geestelik klink en sê hoe ons God onderskui, terwyl ons nie kan onderskui dat ons liefdeloosheid en selfsichtigheid teen oor die ander persoon is een grievel voor God nie, en die Heilige Gees roep ons tot bekering wat dit betreft ek moet op een plek kom waar ek sê, Heere, die manier hoe ek my vrou hanteer en my kinders, die manier hoe ek die ou hanteer wat my geld skuld en het nie teruggeen en hy noem homself een christen, die manier hoe ek die ou hanteer en hierdie ou, Heere Jezus, dis onrein, dis onrein, ek is nie die navolger nie, en het tas my getuienis liederlik aan, en my vlees hou daarvan, eh, want ek vergeld myself, maar kan hy pad nie langer loop nie, ek wil hy pad nie langer loop nie, ek is verkeerd, dan moet ek op my Hartley Davidson klim, en myself gaan verneder by jou, en sê, ek is so verskrik, en vergeef my iets hier gekry, so dat ek die heerlijkheid kan sien, dan doen dit, is die pad van die kruis, ek wil die bemoedig dan, jy hoef nie iemand te wees wat belangrijk is, laatste gedag, jou naam hoef op niemand sy lippe te wees, Jy hoef nie 'n radioprogram te hê nie en jy hoef nie 'n boek te skryf nie. Jy hoef nie op TV te wees nie. Niemand kan jou ken nie, maar jy kan hierdie een ding nakom. Net hierdie een ding. Net hierdie een ding, so genoeglik. Hou daarvan, is eenvoudig. Jy kan lief hê. Liefdevolle volwasse verhoudinge handhaaf met die mense om jou, wie hulle ook al is. En jy het God se doel vervul. Ehm um, voor ek bid nie, want ek het nou trek verloor met my tyd, maar kan nie dit geloo dat ek sit in Zululand, sit daar tussen die Zulus, in Zululand, die Zulus, die, daar wacht, wat is in Zululand, Zulus, Doringbome, Skerpioene, en Mambas, en Beeste, as die hele ding. Ek sit daar ja, alleen op een meershoop, en ek ervaar in my hart dat die Heere sê, uh, sal jy my hier dien? My eerlijke antwoord is, not, te wil. Eh, eh. En hier gaan ek nie. Uh -uh. En nou kom nogals nie. Want eh uh, Here, hier's niemand hier wat my potensiaal kan raak sien nie. Regtig? En daar staan ek, ontbloot voor God. Dat my nommer 1 prioriteit is om belangrik te wees. My nommer 1 prioriteit is om gesien te wees. Dis my nommer 1 prioriteit. Ek voel vere vir die ander. Ja, jy kan 'n minder belangrike een hiernatoe stuur. sien. Dis wat ek nodig het om te sien. Sê Here Jesus, reinig my, regtig. Reinig my. Ek dog ek en u sit om dieselfde vuur, maar dit is nie waar nie. Help my. En Jesus is so getrou. So getrou en dis sy bediening. Dis sy spesialiteit. By uitstek is dit sy spesialiteit. Hy breek mure af. Pfft help mense om harte by mekaar te sit, papas en seens, en mamas en dochters, manne en vrouwe, mede geloviges, vijanden en vriende, te versoen, dit is sy specialiteit, wil jy Jesus belewe, soos jy hem nog nooit in jou leven belewe het nie, hier is die area, groot kracht hier, doen wat Jesus gesê, dit is so belangrijk vir hom, dat my jylle getuinis kan gekanceleer word, op grond van die feit, dat ek nie wil versoen nie, don't go that way, Heere Jezus. Ons wat hier sit, het al, ek denk nie ek oordrijf as ek sê gesamendlik, sêker al miljoene preke gehoor. En is wonderlik. Die saad van die woord is al baie diep in ons harte geplant en het gaan nog baie diep in ons harte geplant word en ons is ontsaglik bevoorrecht dat het waar is van ons levens. Maar die feit is, dat na al die miljoene preek is, het dalk nog waar, net soos in my vriend Jakko's lewe of in my eie, dat ons hier sit en ons verhouding is nog net so gebroke, is nog net so armoedig, ons is nog net so selfsichtig en nog net so selfgecentreerd en trots. En ons is so arm, ongelooflik arm. En ons probeer ons armoede en eh, al die gebreke, dikwils vul met allerhande ander goeder, so dat ons kan beter voel of beter lyk, maar voor u staan ons net so, die oor van hom, ontbloot, totaal en al, u wat alles kan sien, ons harte, die oorlegging en gedagtes van die hart, u weet alles, en, uh, en Heere Jezus, sonder om nou enig iets verder voor te gee of te sê, wil ons voor u staan en sê Heere, Misschien is dit een verhouding met een vrou, Misschien is dit my vrou, Misschien met een ander vrou, onreine verhouding, miskien is het met een man, miskien is het met liefdeloosheid, met mede gemeentelede, vader, vergewe ons, asjeblief, vergewe ons die feit dat, dat ons nie eers wil vraag, dat mense ons moet vergewe nie, ons is te trots douwe, kan nie dit glo, kan nie glo, vader, dat vir die meisie vir week so lief is, kan ek nie eers sê jammer, nie, ek is te goed, Maar dankie, Heere Jezus, dat die genade en die persoon en die karakter en die bediening is so ongelooflik krachtig, dat die my kan uithaal hier uit die modder uit en my selfsig waar ek verdrink in my eie selfsigtigheid en trots uit en die kan my soos een vierpeil opskiet boe. Dat ek kan uitstuig boe alles, boe die vlees, boe alles om my, dat ek kan lief hee, soos wat u lief het ek my kan ontbloot en verneder voor die mense om my, so dat u wil kan geskiet. Heere Jezus, elke man wat hier sit, wat nie vir sy vrou kan sê, hy is lief aan nie, wat vir een of ander reden dit nie kan doen nie, bid ek, Heere, in die mate wat hierdie manne, hulle het nie voor u buig en hulle harte oopmaak en hulle trots voor u belei, dat hulle sal woes verander. so dat hulle hulle levens vir hulle vrouwens kan neerle, vir die vrouwens wat dalk hier in hierdie dienst is, as gevolg van die woorde en die goed wat al geval het, le daar vreselike kritiek en negatieve verhouding tussen hulle, hulle is die kinders, hulle is disciples, bid ek hier in die mate wat hulle hulle harte oopmaak voor u en hulle knie voor u buig en sê, Heere, ek is onrein, ek is onrein in hierdie houding, ek is onrein in my oe, ek is onrein in my aksie, ek is onrein in my woorde, dat u hulle woes sal verander om hulle lewe neer te lê voor mekaar en te sê vergewe my. Ek was 'n milie, ek was vleeslik, ek was glad nie Jesus nie. Vergewe my wat ek gedoen het. Vergewe my asseblief en dat in die heerlikheid van die verzoening hulle Jesus kan leer ken soos hulle nog nooit geleer het. Here Jesus vir die vir die kinders en die ouers wat hierso sit wat dalk nie versoen is nie of dalk is hier dalk is hier ander gemeentelede hier in ander kerke hulle is dalk nie hier vanoggend nie en ons harte teenoor hulle is suur en koud en negatief en ons het strepe dier hulle getrek. Heere Jezus, dis nie die pad nie. En in die mate wat hierdie broers en sisters hulle knee voor u buig verochend en sê, Heere vergewe my hierdie onreinheid, dat die hulle woes sal verander, soos die mate wat hulle laarte oopmaak. Dat hulle, hulle self kan neerleen, verneder en laarte oopmaak, ondanks die reaksie van die ander mense, dat hulle nog steeds liefdevol kan bly, en kan sê, so ver het my aangaan, wil ek in vrede met jou lewe, want dis die weg van Jezus. En as ek wonde gedoen het, wil ek het herstel, ek wil seker maak dat Jezus verheerlik word, door dit wat ek doen en sê. Dis sy werk, dis sy bediening, dis sy specialiteit, en dis ek om my gekom het. Dankie Heere Jezus vir hierdie gemeente, vir Jan en vir Henda, wat ook self al baie, baie diep spore in my eie leven getrap het, dier wie ek die bediening van Christus kon ervaar, vruchte het en effect het tot vandag in my leven. Ek bid Heere dat hierdie kostbare gemeente met sy kostbare getuienis, wat die licht is ook, saam met ander geloviges in hierdie area, van die opgestane Jezus Christus, dat jy hulle sal beskerm, dat jy hulle sal beskerm van die vlees, dat jy hulle sal beskerm van onreinheid, dat jy hulle sal beskerm van dit wat nie waar is nie, dat jy hulle sal beskerm van alles in hulle midde, wat nie Jezus is nie dat die een muur van vier om hulle sal trek, en die heerlijkheid in hulle sal wees. Dat hulle in lig en in waarheid en in liefde voor mekaar kan wandel. Dit is ook my gebed van myself en my familie daar by die huis, en die gelovig is, met weekie voorrecht het, om te aanbid in vredendal. In Jezus' naam, dankie Vader. Amen. dankie Rikert, die, die gevaar is nou, dat ons hier kan uitstap vanmorgen, en sê, joh, hierdie Rikert het ons gebles, het hy, ja, het, en, en dat het net so voorbij gaan. Maar, ek dink, in my eie lewe, waar Rikert het nou my naam gebruik, sonder my toestemming, maar wat hy nie weet nie is, uh, of wat hy weet, is dat hy toen nou net met my gepraat het vanmorgen. En wat ons dus nou nodig het om te doen, is twee goed. Ons het nodig om voor God te herken dat ons een probleem het. Dat is geen versoening sonder skuldherkenning. So ek moet my knie voor God kan buig. En Die rede waarover ek nie my knie voor hom kan buig nie, is omdat ek te trots is. En as ek my knie voor hom gebuig het, daarna kan ek gaan, en my, kan my knie gaan buig voor die een wat ek aanstoot gegeet. Nie die een nie, ongelukkig in my geval nie een nie. Ek sal nie die getal sê nie. Anders sal ons nie in versoening kan kom nie. Anders sal dit nog een mooie boodskap wees wat ons kan diaseer en op ons blog sit en sê, was dit nie prachtig nie. So ek staan klaar. Ek wil vir jou vraag vanmorgen. Wat er plek is beter as hier in die veiligheid van die gemeente, van die gemeenskap van die geloviges, om jou knie voor God te buig en te sê, Heere, ek herken, ek het huiswerk om te gaan doen. Want jy sien, as jy dit in die openbaar kan doen, dan het jy die eerste tree gegee om op jou trots te trap dan gaan dit jou help, om as jy hier uitstap, met jou man of jou vrou of jou kind, of jou bierman of jou vriend, of iemand in die gemeenskap, hier die saak te gaan rechtmaak. So ek sê, anders word dit net nog een boodskap. So ek staan klaar. Ek wil vraag, is hier iemand in die saal vanmorgen, met wie Godse geest, die Rikert gepraat het, wat sê, Heere, ek herken vir die, in my leven is daar verhouding wat nie in plek is nie. Ek buig my knie voor u, om u gesintheid en u weisheid, u liefde en u weisheid openbaar. Ek buig voor u in erkenning, ek het het nodig. Omdat ons hieruit sal moet stap, en die erkenning gaan gee aan iemand daar buiten, of iemand hier binnen, met wie ek in onvrede lewe. Is daar nog so iemand, wat ek vir jou vraag, staan saam met my. Vader, ek dank u vanmorgen, dat u die vinger kom druk op die plek waar dit seer is, omdat u ons gezond wil maak, omdat dier die wonde daar vir ons geneesing gekom het, en wat er groter geneesing sou daar kon wees, as om gezond te wees in ons verhouding. En ons staan voor u vanmorgen, staan ons vanmorgen op ons trots, om te sê, Heere, ek is jammer. Dankie dat u my vergewe het, dat u dit nie tegen my hou nie, maar dit tegen my staan, in my verhouding staan, dat het my verhouding met u ook contamineer. Omdat daar verhoudinge is in ons levens, wat uit plek uit is. Daar oorbuig ons ons knie voor u vanmorgen. En Heere, is ons beroep dat u kracht die geestteenwoordigheid ons sal bemachtig om hieruit te stap en te gaan doen wat ons moet doen. Om met die wijsheid en die liefdesgesintheid te gaan rechtmaak waar ons aanstoot gegeet. Ek dank jy daarvoor, Vader. In Jesus naam. Amen. Terwyl jy nou so staan, ek wil jy ons met afsluit met die oorlewinningslied, kom, uh, Rolien, <clears throat> kom ons sing die oorwinningslied saam. Pieter, as jy om vir ons dalk al die bord kan kry. sê ons liefde vir papa en die kinders, en uh, ons harte is nou maar eenmaal by mekaar. Uh, baie, baie dankie vir een kostbare woord vanmorgen, vir getrouheid aan dit wat die Heere vir ons gesê het. Vir julle allemaal baie dankie. Kom drink saam met ons thee, ek is seker daar sal genoeg wees. Uh, kom drink saam met ons thee, kom gesels en keir wiekie saam vanmorgen en, en ons sien julle sommer net met die mooiste Godse droom vir jou vir die week. Ek sien julle met versoende verhoudings. Kom ons begin by ons huise, in ons huwelike, in ons huise, en ons vat het verder. Baie sien vir julle allemaal.